Минчев. Той прочете по-подробно нашия гост. И сега да не взема повече думата на лектора ни. Се сядаме. Уважаеми дами и господа, добър вечер. Преди да представя нашия гост, бих искал да кажа няколко думи, свързани с това, че така се сложи моят личен професионален живот, че през последните 35-6 години има възможността да следя това, което се случва в Польша. Този интерес а, а, бе създаден у мен поради едно щастливо историческо обстоятелство. Бях в Польша през август 80-та година, когато бе създаден независимият профсъюз Солидарност. А, усетих тази невероятна вълна на свобода, която премина през Польша и която в последствие осмисли възприятието на света на цялото мое поколение. След 89-та година, това, което се случва в Полша, до голяма степен залага определени типологични характеристики на прехода в целия посткомунистически свят. В този смисъл Полша се превърна в един образец и за наблюдение, и в значителна степен и за следване като опит и като възможности. През последните няколко години в Польша също така протичат изключително интересни политически, социални, културни процеси. Затова се радвам, че имам възможност тази вечер да модерирам а, тази лекция и тази дискусия, която надявам се ще последва лекцията. за Един изключително интересен лектор от Полша, господин а, Павел Ховал, Ховал а, който е политолог, историк, публицист, експерт по въпросите на източната политика и един от основателите на музея на Варшавското възстание. Старши асистент в Института за политически изследвания на Полската академия на науките, преподавател в Европейския колеж на, Анатолия. Преподава в Варшавския университет и ръководи научния съвет на изследователската станция на Полската академия на науките в Киев. През 2005-2009 година е депутат в Полския парламент, а през 2006-2007 е заместник министър в Министерството на външните работи на Полша и член на съвета за национална сигурност на Полша. От 2009 до 2014 година е депутат в Европейския парламент, член на комисията по външните работи на Европейския парламент и председател на делегацията на Европейския съюз, парламентарната комисия Европейския съюз Украина, автор на много публикации по въпросите на политическата трансформация в Централна Европа, най-важните му трудове са краят на властовата система, политиката на екипа на генерал Войчик Ярузелски в периода 86-89 година и Ярузелски парадоксален живот, издадена, написана издадена заедно с Марио Чеши през 2015 година. А, имам удоволствието да дам думата на доктор Павел Ковал да представи пред нас своите мисли, своите гледни точки относно трансформацията на Полша и на нашата част от Европа. Заповядайте. Доколкото ми е известно, нямаме ограничения във времето, така че можете свободно да развиете своите а, мисли а, във времето, което желаете, след което ще имаме възможност за въпроси, мнения и така нататък. Nie możemy tak stojący. A ty pociągnął uboje, prawda? Potrzebuję mikrofon? Kiedy mówimy o tym, e, co się kiedy mówimy o tym, co się dzisiaj dzieje w Europie, Когато говорим за това, което става днес в Европа, myślę, że możemy wyjść od dwóch punktów, мисля, че можем e, które nas poprowadzą dalej. от две точки, които биха ни повели по нататък. Pierwsza możliwość. Първата възможност. powiedzieć o tym, co się teraz dzieje, Да кажем zrelacjonować y, какво dyskusje, става debaty, сега, да представим дискусии и дебати, które się toczą właściwie w całym zachodnim świecie. които протичат всъщност в целия западен свят. Ale to jest trywialne, Państwo to doskonale И znacie. това е тривиално, вие на вас това ви е предавано. Wtedy będziemy rozmawiali o tym, dlaczego w Ameryce wygrał Donald Тогава Trump. ще говорим защо в Америка победи Доналд Тръмп. No i będziemy powtarzali te argumenty, które przetaczają się przez cały Zachód. Повтаряме всички тези аргументи, които непрекъснато се повтарят назад. Niechęć do elit, Желанието към Ludzie się elity. zbuntowali przeciwko elitom. Chory to jest buntowy klasa elita. Słabość klasy średniej. Słabość średnia ta klasa. Nie mamy klasy średniej. Klasa nie średnia klasa. czuje się zagrożona. E, czasy czuje, e, czasy czusta wokół pasmus. Zagrożona czuje się klasa średnia w Wielkiej Brytanii. Такове Елсаш не Заgrożona czuje się klasa średnia w Stanach Zjednoczonych. Masaż? tam się przy- zaczyna cały problem, там започва този no проблем. ale w konsekwencji on obejmuje wszystkie siły na Zachodzie, Това започва да се отнася към всички сили на Запад. a przede wszystkim wszystkie państwa. И да се отнася и да засяга всички държави. No i mamy efekt polegający na tym, że w państwo po państwie zwyciężają Следното. populiści, Във всяка държава една след друга започват да побеждават популистите, że w naszej części Europy zwyciężają partie, które są а в нашата част на Европа obecnie побеждават bardzo партии, tolerancyjnie, coraz bliższe които са все по-близо e, rozumieniu, lepszemu rozumieniu Rosji, powiedzmy w до cudzysłowie. по-доброто разбиране на Русия. Така да го определим. No ale w ten sposób pewnie tych dyskusji także w Sofii toczy się sporo, więc ja zaproponuję inne podejście. Takiego dyskusji se proszę w momentu mnogo. To znaczy, a smuczyli by się z przedstawia jeden po rozliczeń podchod. Bo e, obchodzimy w tym roku też e, szczególną rocznicę. Zeszłego no, ta godzina. E, Czerwamy na specjalną godzinę. O której wiele osób zapomniało. Z pojazdu musimy się zebrali. Tak naprawdę w naszej części Europy powinniśmy świętować sobie. I cóż, no to w no, z was naszego czasu na Europę nie tyle, bo to 25 lat temu Rozpadł się Związek Sowiecki. Rozpadł na Sowiecki Sojusz. Powinniśmy być wszyscy zadowoleni. Nie, wszyscy by trzeba było zadowoleni. dowolni. Państwo jesteście takie średnich humorem. Tak, tak, powiadam, naturalnie to za to średnio. Uważacie, że nie ma powodu pić szampana już 20 lat? Ja to czy nie mamy przyczyny, by pić odwojem szampansko tu? Nie ma Znaczy 25 godzin nie ma Sowiecki Sojusz? A może on się do końca nie rozpadł? a może by wojny se rozpadną na pełno. Moja ulubiona teoria dotycząca tego, jak wyglądał Związek Sowiecki. Lubimy sobie teorię odnośnie tego, jak wyglądał Sowiecki Sojus. To jest teoria rosyjskiego politologa Aleksja Saumina. E, teoria ten sowieckiego politolog Aleksiej Saumin. On mówi, że można mówić o Związku Radzieckim. Tak, tak, czy może by wojny za Sowiecki Ale bardziej precyzyjnie jest mówić o systemie imperialnym. No, po, a chciałaby to było na po precyzyjnej, chciałaby to na inwersję systemu. I teraz są ćwiczenia na wyobraźnię. I zega jedno wyobrażenie z wyobrażeniem. Musicie Państwo sobie wyobrazić. Przedstawiajcie si. Jądro. Jądro. I pięć dookoła sfery. I około dwa jodro pięć sfery. Jądro. Federacja Rosyjska. Bo w jądro tu e, to federacja. Czym jest federacja rosyjska? Какво всъщност е Руската федерация? Есть по-просто państwo, jak na przykład Czechy czy Słowacja. Това е една държава, като например Чехия или Словакия. Przypomnijmy sobie, czym była Federacja Rosyjska, jak ona się zaczęła w 1917 roku. Да си спомним какво всъщност е представлявала Руската федерация, когато се е родила през 17-та година. Попамнитач Państwo на pewno че że Związek не nie powstał 17 17 година. Защото сигурно вие всички все още си спомняте, че Съветския съюз не е възникнал през 1917. И еще едно też маме rocznicę, 17 rok, już niedługo będziemy świętować stulecie rewolucji. И още една годишнина, съвсем скоро, т.е. следващата година, ние ще отбележим 100 годишнината на е, Октомврийската революция. Czyli jądro systemu imperialnego, Federacja Rosyjska. Т.е. ядрото на имперската система, Руската федерация. Wracamy do dyskusji pośród pierwszych bolszewików, w jaki sposób Връщаме се към дискусията, която е била водена при първите при е, руските болшевици, W jaki sposób ma być zorganizowane państwo bolszewików? По Wyjątkowe какъв państwo w начин historii świata. трябва да бъде организирана болшевишката държава, първата такава държава в света. Як ми се паметате, че спор полегал с, групша, спор полегал с Както си спомняте, спора в най-общи линии е изглежда последния начин. Едни му види, и там, где gdzie нова революция, nowa е, то to państwo powinno się до do jednego wszechświatowego панства bolszewickiego. Така, там, където възникне революция, тази държава трябва да се присъедини към болшевишката държава. Drudzy mówili, a drugi tak казват, każde państwo, które powstaje jako bolszewickie, jako държава, която възниква като болшевишка, като социалистическа, powinno utworzyć swoje państwo, a później razem stworzymy federację. Трябва да си създаде своя собствена държава, след което ние ще си направим федерация. To nie jest wykład historyczny. To, o czym Państwo mówią, ma pewien istotny sens. Това, което казвам, има своето важно значение. Dlatego, że przez pierwsze lata, od 1917 do Защото през първите 1922, години, от 17 до 22 година, w gruncie rzeczy te ko- kolejne części przyłączały się, тези от, поредни части tworząc Federację Rosyjską. са се присъединявали, създавайки по този начин Руската федерация. Przecież to nie jest państwo, gdzie mieszkają Rosjanie od Władywostoku do e, Moskwy i Petersburga. Dwie держави wywołują używać samoróznacji od Władywostok do zachodniej granicy. Bardzo skomplikowana federacyjna struktura, ponad 100 Jedna podmiotów. Сложна e, federacyjna struktura. Możemy powiedzieć, że to jądro. na 100 subjektów. Można po, po, powiedzieć, że to jądro to jest e, taki prezydent radziecki pre Związek Radziecki. I może to się każe, że to jądro jest już proto Sowiecki W 1922 roku zdecydowano jednak wygrała druga opcja. E, w I kolejne państwa zaczęto już przyłączać i tworzyć Związek Sowiecki. I poradni te drżawi zobaczył do siebie przysiedniały i dosadał Sowiecki Sojus. I tak powstała druga sfera. И така се... Системно империална. Се създава така възниква втората сфера на тази имперска система. Czym jest według Salmina trzecia sfera? Trzecia sfera to są... Според Салмин, коя е третата сфера? Trzecia sfera odnosi się do czasu największego, największych sukcesów politycznych Związku Sowieckiego. Това се отнася към епохата на най-големите успехи на Съветския съюз. Czyli państwa układu warszawskiego. Тоест, епохата на Варшавския договор и държавите членки. To jest. e, To jesteśmy my, to, jesteśmy, to są Bułgarzy, to są Polacy. Тоест, Това са българи, това са поляци. To są państwa, które według wielu historyków czy politologów były nazywane tym imperium zewnętrznym. Държави, които много политолози наричат външна империя. No ale to nie zamyka sprawy, bo Państwo pamiętacie, że w това е czasach, ключов въпрос, najlepszych, защото си спомняме, najlepszych czasach разбира се, Związku Sowieckiego, istniała też czwarta sfera. co to było ta czwarta sfera? Możemy ją nazwać inne państwa komunistyczne. Бихме mogli je я drugi други комунистически Czyli państwa, w które nie były w Układzie Warszawskim? to страни, които не са warszawskiego jakby nieco договор. powiązane z centrum. no po rozliczeniu начин свързани z centrum Ale но Rosjanie w pewnych sytuacjach czy w pewnych okresach historycznych mieli tam bardzo duży wpływ. Но руснаците в а, отделни исторически епохи или конкретни случаи са имали голямо влияние в тях. No przykładów mnóstwo. Jugosławia oczywiście, Например, Югославия, Albania, Албания. ale to będzie też na przykład cała północna część Ameryki Południowej, Но prawica, също би могло да бъде и цялата северна част на Южна Правица. Америка. bez Kolumbii na przykład. Bez Kolumbii na przykład. Tak, ale du dużo państw Ameryki Południowej. No, mnogo državi od Južne Ameryki. Państwa, które powstawały w wyniku kolonizacji, dekolonizacji w, Afryce. Държави, които се появяват в Африка в резултат на деколонизирането To, to jest czwarta sfera. To jest четвъртата сфера. Została już tylko jedna, piąta. I следва петата. A piątą nazwalibyśmy inne partie komunistyczne. Петата бихме нарекли други комунистически страни. Партия. Партия. А, партии. Други да. комунистически партии. Ще były sytuacje, kiedy w państwach kapitalistycznych jak najbardziej... Е, имало ситуации, в които в капиталистически Demokracjach zachodnich istniały partie комунистична. Са съществували комунистически партии. Początkowo one były zrzeszone w Kominternie. Първоначално те са били обединени в Коминтерна. Але потен działa już troszkę w na innych zasadach. Niemniej odnosimy ogromne, odnosimy niejednokrotnie ogromne sukcesy. Państwo to pamiętacie, nawet w Stanach Zjednoczonych była partia komunistyczna, Wielka Partia Komunistyczna we Włoszech, we Francji. partia, w Italia, we Francji имало. Skupmy się chwilę na tej włoskiej. Да се съсредоточим за малко върху италианската ponieważ moim przekonaniem ona była najbliżej historycznego sukcesu. Тъй като според мен тя е била най-близо до исторически успех. 76 rok. 76 година. Partia komunistyczna dostaje w wyborach parlamentarnych ponad 34% głosów. В изборите комунистическата партия получава над 34% от гласовете. Wydaje się, że to jest najbardziej dramatyczny moment dla demokratycznego Zachodu. Изглежда, че това е един от най-драматичните моменти за демократичния Запад. Когато вменико демократични децизии, може да и ще повстаня е в изчислени стъднейших пайсти пактов на Сатантицки В резултат на едно демократично решение, в една такава държава, която е членка на Северно-Атлантическия пакт, може да повстать жон, може да е повстать в което основната сила е комунистическата партия. Помните, че пайстът също ще dzieje we Włoszech. Powstaje Wspomnę idea... powstała budowa Witania. Powstaje idea kompromisu historycznego. się се идеята за исторически kompromis. Kto ma zawrzeć kompromis? Кой трябва да направи Хаdecy? компромис? Hadecy i komuniści. и Główny polityk włoski, Hadecki, który promuje ideę historycznego kompromisu, италиански polityk, który lansuje тази идея за Aldo Moro. To jest moment, moim zdaniem, największych wpływów Imperium Sowieckiego. Според мен това е момента за най-силно влияние на Съветската империя. Kiedy te pięć sfer wydają się już być takie doskonałe, jak jakiś, jakaś do, wielka galaktyka. Тези пет сфери изглеждат почти идеални и създават една огромна галактика. Porwanie Aldo Moro, Отвличането на Алдо Моро, znalezienie e, martwego ciała jednego z najważniejszych polityków włoskich, намирането byłego на, premiera Włoch, намирането на трупа на един от To jest- най-известните премиери на Италия. moment, w którym okazuje się, Това е że един jednak момент, imperialny system w sowiecki който nie се działa do оказва, końca. че съветската имперска система To не się, е толкова to się силна. okazuje w momencie najbardziej, e, jakby wydawało się, triumfalnym dla Moskwy. и се действа в момента. И това е един от най-триумфалните моменти за Москва. 78 rok również. Przez 78 година също. Zachodzi jeszcze jedno wydarzenie. I ma miasto jeszcze jedno событие. Które będzie miało kluczowe znaczenie dla kruszenia tych pięciu sfer. Което ще има ключово значение за краха на тези пет сфери. W październiku 78 roku. Октомври 78 година. Na papieża zostaje wybrany Jan Paweł, Karol Wojtyła, biskup z Krakowa. За папа е избран епископ Карл Войтила от Краков. Mam okazję teraz czytać dokumenty Polskiej Służby Bezpieczeństwa dotyczące właściwie codziennego życia i poglądów papieża przez pierwsze kilkanaście lat които разказват за ежедневния живот на Карл Войтила. Co z tego wynika? Какво следва? Nie zastanawiam się w, ty, w tych działaniach nad tym, czy papież był mniej, czy bardziej pobożny. Ta sprawa jest rozstrzygnięta. Zastanawiam się nad jego myślą polityczną. Не разсъждавам върху това колко набожен е бил папата, аз разсъждавам върху това каква е била неговата политическа мисъл. Wy- Wygląda na to, że między 78 a 84 rokiem Изглежда, че между 78 и 84 година papież uważa, że można папата е w jakiś смятал, sposób porozumieć się z Sowietami. че има начин, е, по някакъв има начин да се споразумеят с Съветския съюз. On oczywiście jest bardzo sceptyczny, bardziej sceptyczny niż na przykład kardynał Agostino Tak. Casaroli, który Той kieruje jego разбира се е dyplomacją, по-скептичен от кардинал Казароли, <laughs> ale który kieruje dyplomacją Watykanu. който е управлявал диплома, ръководил дипломацията в Ватикана. Tym niemniej papież toleruje na przykład potajemne negocjacje Casarolego z Moskwą. Той толерира тайните преговори на Казароли с Москва. Nas, przerwa następuje w 1984 roku, kiedy, Прекъсването става през 1984 kiedy strona sowiecka nie dotrzymuje słowa i nie zgadza się na wyjazd, Съветската страна nie не zgadza się na, удържа на обещанието си, nie zgadza się na wyjazd papieża lub właśnie kardynała Kazarolego na Litwę na uroczystości religijne. И не изразяват съгласие папата и Казароли да отпътуват за Литва, за да вземат участие в религиозни тържества. W 1984 roku dochodzi do, bezprecedens- do bezprecedensowego spotkania papieża z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który jednocześnie jest jednym z głównych pretendentów w następnych wyborach. През 1984 година се стига до безпредседентна среща на папа Карл Войтила с ужасувającym Urzędujący, który kandyduje, który jest kandydatem. Така, среща с кандидат-президента на САЩ тогава. Роналд Рейган ставаше от друго kadencję. Роналд Рейган е, се стреми към втори мандат. Папиш decyduje się na absolutnie unikalny ruch. Папата решава и прави едно наистина уникално движение. И в тази kampanii виборчай и изпотекаше сега на publicznie публично се среща с Рейган в Аляска. E, Reagan właśnie с z Рейган се връща точно тогава от Китай. А папеж właśnie jedzie до е, Корея. А папата пътува за Корея. Събичи съм вściekli. Съветския съюз е весен ponieważ uważali papieża za tego, który najbardziej działał na rzecz rozsypania tej struktury imperialnej. Od tego momentu papież w swoich podróżach ma zakaz podróżowania na terytorium sowieckim. От този момент папата по време на своите пътувания няма право да прелита на територията на Съветския съюз. Więcej, dzisiaj I do wiele ile się dokumentów powodzi. pokazuje, że prawdziwe tło zamachu na papieża w 1984 roku И много факти сочат това, че истинският фон на а, to, był, атентата срещу папата to, to były gesty papieża wobec Ukrainy. са а, причина за това са били жестовете на папата към Украина. Czyli, że wszelkie działanie podkreślająca odrębność Ukrainy nawet w sferze kościelnej. Всички действия, които говорят за това, че Украина е отделна страна, и в było traktowane jako naruszanie tej całości imperialnej. са били разглеждани като опити за нарушаване на целостта на империята. Wracamy teraz do naszych sfer. А сега да се върнем отново към нашите сфери. Co się dzieje w 80-tych latach na świecie? Какво става през 80-те години в света? Po pierwsze, wiele partii komunistycznych po niepowodzeniu partii włoskiej zmienia swój program, odchodzi od marksizmu. Първо, много от комунистическите партии, след на успеха на италианската комунистическа партия, od marksizmu. E, така, се отказва от марксизма. Coraz częściej partie komunistyczne, jak na przykład francuska, mówią my jesteśmy lewicą, ale nie jesteśmy marksistami, nie mamy nic wspólnego z Sowietami. Като френската казва, да, ние сме комунисти, но не сме марксисти. Ja mówię niż się okazuje, że ta zewnętrzna sfera się rozpada. I zewnętrzny ukazuje, czy ta najważniejsza sfera zapoczął się rozpada. Nie ma już tego, co było siłą Związku Sowieckiego na samym początku jego istnienia, kominternu. Mhm. Nie ma było kominternu. Agentów na całym świecie. Silna ta strona na sowieckie, na sowieckie imperie. Nie ma tej agentury politycznej na całym świecie. вече не съществува тази политическа, тяхна политическа агентура в цял свят. To posiadanie swoich polityków wszędzie było obsesją myśli sowieckiej. На свои политици навсякъде беше това, което обсебваше умовете. Ja w tym kontekście uwielbiam, uwielbiam wspominać dyskusję, jaka toczyła się... И затова винаги много обичам да се връщам към дискусията, między dwoma marszałkami sowieckimi w latach 20. между двама съветски маршали а, през 20-те години. Jeden nazywał się Tuchaczewski, drugi Szaposznikow. Единият е Тухачевски, другият Шапошников. Oni się spierali o to, dlaczego Sowietom w 20, в 1920 roku nie udało się pokonać Polski. Двамата спорят за това, защо през 1920 година Русия, съветите, тогава не е успяла да победи Полша. Tuchaczewski mówił tak, Tu też Picasso. Państwo sowieckie było młode. Tylko tu sowiecka država była bila samošte mlada. Armija sowiecka była słabo wyekwipowana. Sowiecka ta armia była źle wyobrażona. przeszkolona. Nie była obuczona. Przegraliśmy z powodów militarnych. I zatuwa przyczyna to za nasz uspech e wojna. Szaposznikow mówił, Tuchaczewski nie ma racji. Szaposzników kazał, Tuchaczewski daje prawo. Szaposznikow mówił, problemem był brak odpowiedniego przygotowania terytorium. Шапошников твърди, че причина за това е липсата на необходимата подготовка на територията. Шапошников uważał, że wojsko w myśli sowieckiej nie jest aż takie istotne jak polityka. Че най-важното е политиката. Ремейската страна не е чак толкова важна. Co rozumiał przez przygotowanie? I какво е имал Шапошников предвид под подготовка? Изпълнение на miejscu takich sił politycznych, które w, ra, w, ra, w momencie wejścia Съществуването на są w място на такива политически които в момента на навлизане на армията са в състояние да е, излъчат правителство и да подготвят съответната администрация. Sytuacja jak с Ukrainą, Noworosją и Rosją. Ситуация като с Украина, Новорусия и Русия. S- Rosjanie wchodzą do terytorium, na terytorium Ukrainy, Руснаците навлизат на територията на Украина, nazywają je Noworosją. на, наричат я Новорусия. To jest oczywiście nazwa, która ma pewne zakorzenienie w tradycji imperialnej. Е, Това е една традиция, чието корени са в империалната система, Ale nie udaje się. но не успяват. Tylko dwa regiony. Tylko Co? Donieck i Ługańsk. Само два региона. Gdzie indziej nie daje się stworzyć administracji Само Луганск и gdzie jeszcze? i И Donieck. Донецк. И Донецк. Gdzie indziej nie można stworzyć administracji. На други места те не успяват да създадат администрация. Tłumy Ukraińców nie witają czołgów rosyjskich kwiatami. Руските танкове не са посрещани от тълпи от украинци, Ponieważ terytorium jest nieprzygotowane politycznie. защото територията не е политически подготвена. Tak skaczemy po historii i teraz z powrotem do 80, И 80 сега lat. правим един скок, скачаме в историята и отново се връщаме към 80-те години. Druga połowa lat 80. Втората половина на 80-те. Rozpadła się ta piąta sfera. Nie ma państw, nie ma partii Rozpada komunistycznych w się państwach kapitalistycznych, piano, bo one nie peta popierają już sfera. Sowietów. Няма комунистически партии в капиталистическите страни. Tak. Coraz mniej tych państw marksistowskich rozrzuconych gdzieś po świecie chce utrzymywać związki Więc, Марксистські e, стратегії, pod по e, цілий i і да поддержат wroski systemu. Widać wyraźnie, że także ta druga sfera, którą nazwaliśmy inne państwa komunistyczne, czy ta druga sfera, nareczona od nas się powoli komunistycznej strony, postępенно zaczęła da się, da rozpadać. Co się stało 25 lat temu, równo 25 lat temu? To się stało точно przed 25 lat. Rozpadły się dwie kolejne sfery. Rozpadać się poradnie dwie sfery. Pierwsze w, w lipcu. Pierwsze. Rozpadł się układ warszawski. Juli. Warszawski dogór. Ostateczny. Ukończony. Już wtedy też te polityczne struktury się rozpadły. Zresztą tu się rozpadać polityczne te struktury. A w grudniu? A roz... dekiembrie? Rozpadł się Związek Sowiecki. Se rozpadł, se, Sowiecki Sojus. No i teraz pytanie. Czy rozpadła się, czy rozpadł się, czy rozpadł się system imperialny? Rozpadną się imperialny system. Pamiętacie Państwo, że Wspomnę zanim sobie, był Związek Radziecki, Че, była пред- Federacja Rosyjska, че która преди да była се появи Съветския съюз е имало Руска федерация. takim mini Związkiem Radzieckim. Нещо като мини Съветски съюз. To jądro zostało w całości. Това ядро се запазва. Цяло. W 1994 roku w grudniu През декември 1994 година e, Borys Jelcyn zdecydował, by, sowieckie, by rosyjskie wojska rządowe weszły do Czeczeni. руските войски влизат в Чечения. На чем полегало значение wejścia do Czeczenii? Какво означава нахлуването в Чечения? Ja uważam, że polegało dokładnie na tym, żeby nie dopuścić do rozpadu twardego jądra systemu imperialnego. че целта е да не се допусне разпадането на това твърдо имперско ядро. Ktoś powie, po co, po co Rosjanom maleńka Czeczenia? Че за какво име на руснаците Малката Чечения. Слабо развинат регион. Слабо развит регион. Konflikty narodowościowe. Nacjonalne konflikty. Trzeba cały czas angażować środki na infrastrukturę. През цялото време трябва да бъдат ангажирани средства за управление на инфраструктурата. A jednak Jelcyn I все пак Jelcyn pod wpływem e, różnych sił wewnątrz под е, влияние е на различни сили в управленския апарат mówi Nie możemy dopuścić do tego, żeby chociaż jeden okruszek wypadł z Federacji Rosyjskiej. Nie możemy dopuścić no jednak troszeczkę, gdy spadnie utrą z no, Federacji. Bo Czeczenia jest okruszkiem. Zresztą to Czeczenie stosunce troszeczkę. W sensie terytorialnym, w sensie dochodów. W 1993 roku, rok wcześniej, e, na godzinę poranną, przez 93, odbyła się rozmowa szefa... Sejpował raz gór. FSB tak. Jewgenia Prymakowa. Na na FSB Jewgeni Prymakow. Jednego z najwybitniejszych polityków rosyjskich naszych czasów, w moim przekonaniu. politycy, na naszych sprawy. Z wiceministrem spraw zagranicznych Polski. Z zamestnik ministra na ważne tematy na no Polsce. On powiedział tak. I do polskiego ministra. I Prymakow kazał следното na polski minister. Proszę pana, u nas polityka zagraniczna wróciła do FSB. При нас външната политика се върна в ФСБ. Od tego momentu, jeżeli Pan chce coś załatwić w Rosji, a proszę wie, się kontaktować z nami, a nie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ако вие искате да уредите нещо с нас, от този момент моля да се обръщате не към Министерството на външните работи, а към нас, към ФСБ. Powiedział to wprost. Каза го направо. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdziwiony pół roku temu, kiedy znalazłem w archiwum te notatki. Jarnoku Czudemystii, jakiego to byli głównie filmów Piagdena Beredes i Beleszki w archiwach. W tym samym czasie e, w tym samym czasie minister spraw zagranicznych Rosji Andrzej Kozyriew w zeszłe to время właśnie minister, ruski właśnie minister Kozyrew występował na sesji o KBWE, wówczas jeszcze nie OBWE, KBWE w Sztokholmie. I to jest KBWE? Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. E, taka участва в конференция по безопасността в Европа. Która później zmieniła się w obezwładność. Organizacja za Sigurność i Сотрудничество w Europie, tak. Zaskoczył wtedy wszystkich słuchaczy. Тогава той изненадва всички присъстващи там. Tym, że mówił zupełnie nie na temat, tej, na temat zadany uczestnikom tej konferencji. Е, с това, че неговото изказване няма нищо общо с темата, която е била представена в тази конференция. Mówi po, prostu, mówi po о тем, че Русия Rosja не отстъпи от сфери своих swoich в Европа Europie Той казва, че е, Русия никога няма да се откаже от своята сфера на влияние в Европа. Polscy demokratyczni opozycjoniści, którzy byli u władzy, przecierali oczy, oczy ze zdumienia. А поляците, които са участвали там, е, също не, мо- не са могли да повярват на ушите си. To byli w większości już u władzy opozycjoniści, demokraci. Това са били основно опозиционери, демократи. I oto przy, przy, przedstawiciel demokratycznej Rosji mówi, że istnieje sfera wpływów. Какво говори представителя на Русия? За каква сфера на влияние? To gdzie jest ta demokratyczna Rosja? I tu Gawor, kiedy jest już ta demokratyczna Rosja? Jeszcze jeden punkt. 1991 no, rok. Oż to etam teraz u nas, 91 godzina. Także obchodzimy rocznicę. Cóż tu wykażę, od Belazowego Lisznika. Wiosną 1991 roku Rozporlekta na 91 dwóch dy dyplomatów rosyjskich, Dwa ruskie dyplomaty obaj w swoim czasie wcześniej byli ambasadorami w Niemczech, които по-рано са били всеки по своето си време. Посланници в Германия. Jeden z nich o polskim nazwisku i polskich korzeniach był wiceministrem spraw zagranicznych. Единият от тях с полски происход, с полски корени. Jeden nazywał się Kwieciński, drugi Falin. Единия се казва Квичински, другия се казва Фалин. Napisali dokument, który się nazywa Doktryna Falina Kwiecińskiego. написват документ, който е наречен Доктрината на Фалин Квечински. On został przyjęty przez, e, k- jako jeden z ostatnich aktów Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Той е прият като един от последните актове на Комунистическата партия. Co było w tym dokumencie? Какво е имало? Какво е съдържал този документ? Ten dokument nie był testamentem. А, Това не е било завещание. Ten dokument był takim, ins- taką instrukcją, jak, ma, jak postępować w trudnych czasach. Нещо, ай, представлявал нещо като инструкция как да постъпваме в трудни времена. Омолим са. On mówił tak, trzeba utrzymać obecność w Europie Środkowej. Трябва да се поддържа присъствието в Централна Европа. Trzeba się koncentrować на агентура. Трябва да се концентрираме върху агентурата. Oddziaływaniu w sferze култури. В действието или действието в областта на културата. Podtrzymaniu związków господарче. Да се подкрепят стопанските организации organizacji i sojuzi. W tym szczególnie, w tym szczególnie monopolu, jeśli chodzi o dostawę energii. И в това, в това число особен монопола в областта на енергоснабдяване. Фалин и Квичински отешли в история. Фалин и Квичински вече са част от историята. Любитният професор Харвардо, Джозеф Ней, вимишлил теория soft power. Изтъкнатия професор от Харвард. Джозеф Ней. Джозеф Ней. Вимишлил теория soft power. Измисля теорията soft power. Myśmy przywykli to, co się zawiera w, e, co się, większość tego, co się zawiera w doktrynie Fajna Kwiecińskiego, nazywać elegancko soft power. И ние сме стигнали съдържанието на доктрината е, Фа- Фолинч, е, Квичински да наричаме soft power. A Dzisiaj mówimy delikatnie soft power. И си казваме, To jest dokładnie to. а това е всъщност същото. Plus nacisk w sferze energii. плюс натиск в областта на енергията. И когато чише Адриан Азмайл да ме жени, каже му, е проша пана, какво ще живее в Молдавия, какво ще живее... И когато днес журналисти има питал, господине, какво става в Молдавия или да кажем в България? А я ще концентрирам там Молдавия. Аз реших да се концентрирам върху Молдавия. Но тук стане, че ни помним заложения, доктрини фали някакви чински, какво е. става? Достатъчно е да им кажа какви, какво е залегнало в доктрината. Вичински фалън. Bo to się to stało właśnie. Защото всъщност нещата станаха именно по този начин. Всички елементи за живота. Започнаха да работят всички елементи, включени в тази доктрина. Teraz anegdota. А сега е, един, е, един анекдот. Wchodzę do Pałacu Kultury w Warszawie. Wiecie Państwo, jak wygląda Pałac Kultury w Warszawie? Widzę w Dworacu na Kulturę w Warszawie. Znają wszyscy, jak to izgleda. To jest taki pałac, jaki w Moskwie jest 8. Това е един такъв дворец, такива идентични. В Москва има 8. Аз в Нью Йорк познаш ли А в Нью Йорк още повече. И е, слушай, як... Те са всъщност за десети начин от тях, всъщност Сталин ги е взел от тях от Лино. От Сталин е, е взел тази архитектура или, или по-скоро сталинските времена са ги взели от САЩ тази архитектура. Тоест те не са съветска архитектура. Да. Да. Właśnie to chciałem powiedzieć. Tak, właśnie to jest da każę. I słyszę, jak przewodnik po angielsku i czuwam jak gida na angielskim. Mówi jakieś dzieciarnie z zachodu. Mówi do jakiejś dzieciarki Раз, Разказва, нали, говори на някакви дечица, които са дошли от запад. Так, to jest taki pałac. И обяснява следното. Това е един такъв дворец. Так, pierwsze takie były w Ameryce. Първите такива са били построени в Америка. З Америки пришли до Москви. От Америка този стил идва в Москва, a z Moskwy do nas. а от Москва при нас. No i jeśli zastanowimy się na przykład nad nowoczesnymi technikami wyborczymi, em, И сега можем да поразмишляваме върху съвременните изборни. szczególnie na przykład tak modne w Polsce hejtowanie w sieci, И особено а, върху толкова модерното а, в Польша а, хейтване в, а, в мрежата. no to znowu, Хейтърство. pierwsze kampania e, Busha w Ameryce, Първата кампания на Буш в Америка potem idzie do Moskwy Utyka. I dopiero potem. I odpuszczają do Pawła при nas. Wszystkie te wynalazki amerykańskie Rosjanie potrafią jakoś tak genetycznie zmodyfikować. Te są w stanie genetycznie zmodyfikować. Że one jakoś inaczej działają. I tam работят pod No i tak samo było z soft power. I po същия начин изглеждат нещата и в случая с soft power. Okazało się, że dzisiaj mówimy o tym pojęciu. Okazuje się, że teraz mówimy za to. Jako jednym z kluczowych pojęć dotyczących polityki Rosji w Europie Środkowej. Jedno od kluczowych pojęć, kazańskich polityki do Rosji w Europie. My jeszcze mamy to słowo power na polski źle przetłumaczone. А, а при нас пък думата power не е преведена добре. По по-полски говорим мека сила. Защото на полски говорим мека сила. А та сила to ta- nie jest siła, bo power w tym kontekście, jak tego użył Joseph Ney, to jest bardziej władza. А силата а, всъщност не е точно думата, защото а, употребена от Джозеф Ней означава по-скоро власт, а не сила. Czyli mamy lata, pierwsza połowa lat 90. Podsumujmy. Така, и сега да обобщим. Първата половина на 90 90-те. Nie ma testamentu. Няма завещание. Są takie przetrwalniki na trudne czasy. Има всъщност едни такива рецепти за оцеляване в трудни времена. за врата да служба. Властта се връща в специалните служби. Русия ни принуди от тук правил минимум в Европе еще откажем и предпринимач. Руснаците е, гледат да спазят план минимум в Централна Европа, само да оцелеят. Това е извършна доктрина Фалина Квичински. И това е всъщност доктрината на Фалин Квичински. А Ельцин пилнує, żeby twarde jądro. A Ельцин се стреми Nawet nie Twardego jadro to nie se rozpadne. I teraz jak popatrzymy na to, co się dzisiaj dzieje. I сега да погледнем какво става днес. Jeden z najważniejszych momentów we współczesnej historii Polski, 2008 rok. Един от най-важните моменти в историята на Полша 2008 година. Jeden z poprzednich prezydentów Polski, ten, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem, Lech Kaczyński. Един от по-предишните президенти на Польша, този, който загина в самолетната катастрофа, Лех Качински. Е, на плацо в Тбилиси мови Dzisiaj wy. Na площада в Тбилиси днес сте вие. Але утро Украина, Литва. Но утре ще бъдат Украина, Литва. Jakby rozumie ten schemat odbudowy tych imperialnych сфер на ново. Сякаш разбира схемата за възстановяване на, тези, на тази имперска схема с тези а, сфери. Нямаме част, че ще бъдеш че глава analizować. Нямаме и не разполагаме с време днес а, да анализираме в детайли всичко това. Абе, тук ки камеш. Но само една такава мисъл. Та остатна сфера, nazwaliśmy я Инна Партия комунистична. Тази най-външна сфера, сфера нарекохме я други комунистически партии. Ще nie ma dzisiaj innych partii w ogóle nie ma partii komunistycznej z wyjątkiem Korei Północnej. Днес няма комунистически партии изобщо, може би само с изключение на Северна Корея. Nie ma komuniternu, Няма Коминтерн, czyli nie ma problemu. т.е. няма проблем. A jednak pani Le Pen mówi, ja pieniądze dostaję w Moskwie. Кто говори? Le Pen. Люпен. Така, но Люпен казва, аз получавам пари от Москва. A jednak inne partie populistyczne na zachodzie Europy mówią, my dostajemy kredyt w Moskwie. Jesteśmy за... Drugie populistyczne partie też pokazują, nie mamy kredyt w Moskwie. Jesteśmy z, za złagodzeniem e, polityki Unii Europejskiej wobec Moskwy. Ние искаме промяна в политиката на Европейския съюз към е, Москва. Тоест, смекчаване на политиката на Европейския съюз към Москва. Полтора тигодня. Преди седмица и половина. Запрошваме на выкладата Колумбия. Pomyślałem, kogo w Kolumbii interesuje to, co się tutaj u nas Pana dzieje. zaprosili. Tak. Бяха, ме поканиха с лекция в Колумбия и аз си помислих, че кого в Колумбия могат да го интересуват тези проблеми. Pytam im, o czym chcecie wykładać. И, и аз ги питам, A Oni каква mówią, трябва да бъде темата на моята oni mówią лекция? o Rosji. А те казват, ами за Русия. No, no, to ja im przygotowałem te wykłady. Да, подготвих им тези Wszyscy лекции. znajomi mówią, a po co ty chłopie jedziesz do Ameryki Południowej. Tam wszyscy popierają Rosję albo się tym w ogóle nie interesują. I всички мои познати казват, добре да ти за какво ще ходиш в Южна Америка? Там всички подкрепят Москва. Albo się nie interesują tym. Или пък изобщо не се No więc интересуват. taki mm, lekko skonfundowany na tą salę wykładową, widzę mnóstwo ludzi, И пристигам аз а, леко сконфузен в залата, виждам огромно количество ważę każde słowo, żeby от razu nie zaatakowali. Преценявам всяка дума, за да не ме атакуват. Mówię o współczesnej, wykład o współczesnej polityce Putina. Темата беше, т.е. лекцията беше посветена за съвременната политика на Путин. Ами, и в един момент се надига професор някакъв. Ja mówię, proszę pana, u nas to wszystko jest to samo. Ostatnio Rosjanie do Еквадора przyjechali. Същото. Напоследък, когато руснаците е, пристигнаха в Еквадор, и зачали там да пече интереси, ставише впълнеш на жон. И започнаха да правят там някакъв бизнес. Ставише на жон. И се опитаха да повлияят върху правителството. Джалайл вспълни с хинчаками. Работят заедно с китайците. И на месеца. Атлантик. Атлантик. Чеме на полноц. Сега пътуваме на север. И ще на полноц. Още повече на север. И сме на Шпицбърген. И сме на Шпицбърген. на Шпицбърген. Така. propozycja. Może pan pojedzie do miejscowości Piramida. Do Spitsbergen. Tak. Pana zapraszają. Tak. Taka. I wakacja do Spitsbergen. I pra... może być tu wtedy ty... Czech czy A co jest w piramidzie pyta? Dobre, jak wojna w tazji piramidę. Aha, to znowu jest wspaniale, bo Rosjanie wrócili. A całe czudesko, wojna chce rozmawiać, ty? Tam kiedyś zbudowali całe miasto. Te, tam, na i zgrodzili cały grad. Potem to się wszystko rozpadło. И е, май там всичко вече се е разпаднало. А нега с да прочи. Но те отново се върнаха там. Плъняме полудня минците ми, спадаме Шпицбергения. И така, ние половин ден плуваме между всички тези острови там горе в Шпицберген. Дочираме до, до, до miejscowości пирамида. И стигаме до това градче Пирамида. А там отново будуют църква. А там, там отново се строи църква. Od nowa myślą o tym, żeby tam wydobywać węgiel. отново е, имат намерение да копаят въглища Przywożą czarnoziem z e, Rosji i wschodniej Ukrainy. Возят чернозем от Украина и от Русия. Ja mówię, po Така. co? И аз ги питам, защо? Przecież na całym Spitsbergenie nikt nie sieje trawy, bo by się to nie opłacało. Никъде на Шпицберген никой не се е трева, защото просто няма сметка от това. Bo my jak byliśmy na Spitsbergenie zawsze mieliśmy trawę. Отговорът ни, когато сме на Шпи... бяхме на Шпицберге, винаги сме имали жена. Piękna łąka posiana. E, Прекрасна Най, най najdalej на полноц e, е, на świecie. В най-северната част на света. Wiecie Państwo ile to kosztuje? Знаете ли каква е цената на всичко това? Колко струва всичко това? Ай ще питам, кто за това wszystko płaci? Питам, добре, а кой плаща за всичко това? А, Русия. Казват Русия. Тоест jest dla Rosji Русия има нужда от това. Те нито Tej do tym ludziom, co mieszkają w Spitsbergenie, to jest niepotrzebne, a w че е jest на Rosjanom? Интересно казвам, хората от Шпитбърги това не им трябва, а на руснаците им трябва. А, това to jest ta obsesja, żeby być najdalej на полноц. А това е именно тяхната обсесия, тяхната лудост. Да е стъпят колкото се може повече на север. И те запазиха как пътчичето се джея. И сега, като обгърнати се спомнят всичко това, което се случва. На Кривия. В Крим. На Украина. Украина. Молдавия. Молдавия. Грузия. Грузия. На Шпицберген. На Шпицберген. В Еквадорze. Еквадор. Знову ще зачна układać te pięć. Отново започват да се подреждат тези пет сфери. Tylko, że zamiast komitetu są partie prawicowe. Само, че вместо комитета има 10 Но, Крайна крайни проекция, Крайно 10, разбира се. Кое ми ще сте релевантната дискусия? Благодаря. Мисля, че това зададе някаква посока за евентуалната дискусия. Благодаря ви. Имате думата, дами господа, за въпроси. ако, докато мислите, ви, аз ще задам за господин Кола два въпроса. Първият е свързан с подходите, които днешна Русия използва за възстановяването на своята квази-имперска или протоимперска власт в съвременния свят. Вие споменахте за меката сила, soft power, но през, преди няколко седмици, преди изборите в а, Черна гора, малка република на брега на Адриатическо море, имахме пълноценен опит за организиране на държавен преврат. Нещо, което надхвърля рамките на понятието мека власт или soft power. имаме ли Имаме ли разширяване на инструментариума на упражняване на имперска власт? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос, независимо от това, че Русия може да има амбиции за възстановяване на тези пет концентрични кръга или сфери на имперско влияние, имперска власт, Смятате ли, че е реалистично тя да оплътни с реална политика тези пет сфери, като се има предвид нейния ограничен ресурс, който не е сравним с потенциала, с който разполагаше СССР. съюз? Един трети въпрос от мен. Предвид всичко, пожалуйста, да выпишите сотрясение. Предвид това, което казвате за Русия, как се вписва реакцията в СОЩ в момента по отношение на медиите и ствърдяването на свободата на медиите към това контрареакция ли е или е в а, Полша. В Полша как се вписва реакцията по отношение на медиите във връзка с това, което говорите за Русия? Това контрреакция ли е? Дали, дали по-твърдата политика спрямо свободата на медиите в Польша представлява реакция на разширяването на руската политика? това е um, Trzy pytania. Pierwsze. Pytania i вопроса. Първо. Я не mówiłem, że Rosja używa tylko miękkiej siły. Аз не съм посочвал, че Русия използва само мека сила. Celowo przypominałem tą polemikę między Tuchaczewskim a Szapusznikowem. Нарочно припомних тази полемика между Шапошников и Тухачевски. To jest w pewnym sensie ponadczasowa polemika. Това е една полемика, която е извън времето. Тя няма ограничения времеви. Тя е вечна. dlatego że ona e, dotyczy samej istoty polityki rosyjskiej. No no, Bo to chodzi o to, w którym momencie można być siłą Защото става дума за следното. Че този момент че е ситуация с политични przygotowana? В кой момент политическата ситуация е подготвена и може да бъде Lub да сила. Или да го кажем по друг начин. chodzi o to, żeby nie używać siły w momencie, kiedy nie Става дума за това да не бъде използвана сила в момент, в който няма подготвена територия. No chyba, że oczywiście jest jakaś konieczność. Освен ако това не е някакво наистина огромно изискване и това да бъде задължително. Чаме постави проблем добри диагноз ситуации, разумно, че може не било добри Проблема за една добра диагноза на ситуацията. Разбирам, че в Черна гора не е имало да поставя на такава диагноза. Разумно, че той заложил, че в Черна гора политична ситуация е готова да се да там бъдеш. Разбирам, че някой е предположил, че ситуацията в Черна гора е такава, че дава възможност за едно такова навлизане. Oczywiście ja troszeczkę się bawiłem tym słowem soft power, ponieważ... Разбира се, аз малко си играх с тези думи. Мека сила soft power. Доктрината Фалина Квичинскиego była dużo szersza niż takie Защото доктрината на двамата поляци беше много по-широка, отколкото самото определение soft power. Ale chciałem pokazać, jak pewne amerykańskie idee potrafią być zamienione w naszej części Europy. Искам да покажа как някои американски идеи в нашата част на Европа могат да бъдат променени. Teraz jeśli chodzi o politykę Rosji w tych pięciu sferach. Сега, отговор на въпроса за политиката на Русия в тези пет сфери. Ja myślę, że sprawa jest prosta. No, Rosjanie są tacy jak wszyscy inni. Много простички. Руснаците са като всички останали. Przede wszystkim jak wszystkie inne imperia na świecie. Като всички останали империи в света. Mają swój dobry czas i mają swój gorszy czas, a potem się rozpadają. Имат своите добри времена, след това лоши времена, след това се разпадат. Ale ten rozpad bardzo rzadko przebiega tak, że po prostu Но това е spada w разпадане. dół. Że tendencja jest tylko spadkowa. Много рядко е, това разпадане протича само, по, само надолу. To jest, e, szczególnie ten ostatni czas, bywa bardzo burzliwy Особено през последните години този разпад. е i много czasem idzie голям. bardzo dramatyczną sinusoidą. Е, И нещата се развиват с по една много драматична синусоида. I w różnych momentach tej sinusoidy ludzie myślą, że wszystko wraca. И в различни моменти, в различни точки на тази синусоида, хората си мислят, че нещата отново се връщат на своите места. Я мисля, че ме всичко е врата. И ние също сме преживявали един такъв момент, когато ми се струваше, че всичко отново се завръща. Може да вчера нещо като два логични вноски. И можем да направим само два логични извода. Pierwszy. Ta próba odbudowy pięciu sfer może być jeszcze chwilami bardzo niebezpieczna. Опит за възстановяване na тези пет сфери понякога może да бъде много Ale z mojego punktu widzenia w oczywisty sposób to jest już końcowa faza istnienia imperii. No според мен to jest една от последните фази на съществуването на империята. Tyle tylko, że to może trwać na przykład 30 lat. Само, че тази крайна фаза може да продължи 30 godzin. Ja się zgadzam, że Rosja dzisiaj nie ma zasobów politycznych, ani gospodarczych, żeby odtworzyć w pełni świetnej Związku Sowieckiego z pierwszej połowy lat 70. Разбира ресурси, те и политическите, и економическите на Русия не са такива, каквито преди години, за да може да възстанови тази своя сила. Ale może używać pewnych instrumentów charakterystycznych dla swojej władzy. Империята може да използва различни характерни инструменти. Na przykład jednym z tych instrumentów, który ja uważam za szczególnie niebezpieczny, jest militaryzacja един от тези инструменти, които аз мятам, че е изключително опасен, това е милитаризацията. Rosja wprowadza do swojego państwa Rosja до do, i do świata още jakąś милитаризация. И в самата, и в своята страна, и в, европейс... в, в, в Европа именно такава милитаризация. Proszę zwrócić uwagę, cały Zachód jest е, е, е пацифистичен. Внимание. Цяла, е, целият Запад е nastrojen miroljubivo. Proszę zwrócić uwagę, nawet w naszych państwach ludzie nie chcą wojny, nie myślą o wojnie, nie mieli wojny bardzo dawno. В нашите страни никой от нас не желая война. Ludzie zrobią wszystko, żeby nie było wojny. И хората ще направят всичко, за да не се стигне до война. Najlepszy dowód, że ludzie nie traktują wojny poważnie, Най-доброто доказателство за това, че хората не се отнасят към войната сериозно, to jest tolerancja dla skrajnych ruchów е, това е толерирането на крайни движения. Люди просто не са в състояние да обращат, че може да бъде Хората не са в състояние изобщо да си представят, че може да избухне война. А в Руси вече са кикалат, Чечения? А в Русия на всеки няколко години имаме. Чечения, Грузия, Грузия Украина, Украина, Сирия. Сирия. Właściwie nie ma kilku lat, żeby się w kółko, właściwie nie ma takiego, takiej większej, właściwie nie ma większego żadnego dłuższego okresu bez wojny. И всъщност няма един сравнително продължителен период, в който да няма война. От кирко поколен няма поколения, които не nie в w От няколко поколения няма едно поколение, което да не е живяло в сянката на война. Otwierają wielki park rozrywki dla dzieci, wypełniony czołgami правдиво. Откриват огромен парк, който децата да могат да играят и този парк е пълен с танкове. W telewizji zapowiadają prognozę pogody w Władywostoku, w Królewcu, w Moskwie, a на koniec в Сирии. И по време на прогнозата, на, когато дава е, времето, казва каква е прогнозата в Владивосток, в Кьоник, не Кьониксберг, а в Калининград и най-накрая в Сирия. Mówią, a teraz прогноза dla naszych lotników w Syrii. И сега казвам, а сега времето за нашите лици в Сирия. И в този способ президент я беше едно таки е, супер много щербойно. И тук се, Путин, президента на Русия, се проявява като един такъв супер учител учи на войната. Който, учи, войни свои. Който учи на война или преподава война на своите. И на всички. и на нас всички. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli o wojnie. Ние да не забравяме никога. A po co jedno jest Кой е wojna? война? А на него за какво му е Jemu войната? wojna jest potrzebna do autoryzacji, do legitymizacji jego władzy. По този начин той легитимира своята власт. За това му е необходима войната. Pierwszy starał się legitymizować władzę poprzez reformy gospodarcze. Първоначално се опита да е, легитимизира Włos dosyć raz stubanskiej reformie, ekonomicznej reformie. Potem już tylko przez obietnicę modernizacji. Zaduwał sam przez e, zmodernizowane. A teraz już nie ma wyjścia. A zagadniecie nie ma izbór. Każdy politolog wie, co jest najlepsze do legitymizacji, jak się nie ma wyborów. Всякий политолог zna, каков jest единствения изход. Jeśli nie ma wyborów. Zalegitimiranetу tak, do swojej władzy, bez izbury. Bo wtedy trzeba powiedzieć, no muszę rządzić, bo jest wojna. Да, войната. И тогава може да се казва, да, аз трябва да управлявам, защото е война. В часи войны вы мне не измените. А по време на война мисля, че няма да ме свалите от вас. No i trzecia rzecz. I tredje. Kwestia mediów. Въпросът е свързан с медиите. Czy ja myślę, że faktycznie sprawa mediów, czyli technologii, Мисля, че въпросът е свързан с медиите и с технологията. Bym powiedział szerzej, chodzi o technologię, o informację. Бих го определил по-широко. Jest Говорим един- за технология. за Jest najmocniejszym nowym elementem w tej analizie. Е най-силният и нов елемент в този анализ. Bo zwróćcie Państwo uwagę, co się działo w pierwszej połowie lat 90. znowu. Защото обърнете внимание какво ставаше през първата половина на 90-те години. O, myśmy przeżywali, że się rozpadł komunizm i tylko na tym, żeśmy się, zaj- tylko tym, żeśmy się zajmowali. Така, ние преживявахме, че рухнал комунизма и само с това се занимавахме. Ale nie zauważyliśmy, że przyszły inne rzeczy w tym czasie. Но не обърнахме внимание и не забелязахме, че се появиха нови неща през това време. Початък 90-те лата изкупа вшехнение интернету. А какво ставаше през 90-те години? Появи се и се разпространи интернет. Разповшехнение ще телевизии информационни. Информационните телевизии, разпростranenie наблюдавахме. My już nie pamiętamy, że jeszcze na początku lat 80. nie było czegoś takiego jak wielkie telewizje informacyjne. Zaczęło to na 80, prawda? Zaczęło to na 80, nie znajdźmy czyjego informacją i telewizji. To się wtedy dopiero zaczynało. Tu gawa, eta zakończyła. Zobaczcie Państwo, jak przebiegała komunikacja. I uważajcie wnimanie. Władzą we wszystkich krajach, a obywatelami. Wrócicie, że komunikacja to już tu wane tu do włosy i grażdżanie ten. Tak? Ona była punktowa. To tak, to przkuwa. Wasza komunikacja. Tak? Rano gazeta. Sutrito Vesnik. Potem przerwa. Sled Po południu wiadomości. Sled Dover. Bardzo, Nowini. bardzo mały wybuch wiadomości. Znowu mały wybuch od Nowini. Potem 20 główne wiadomości. Sled Duvar w 8 часа основnie e, informacyjny blok. I w większych miastach, mało kto już pamięta, była jeszcze popołudniówka, czyli gazeta wydawała na pół. И в по-големите градове, може би вече не всички си спомнят за това, имаше и следобеден вестник. Е, Початък 90-те lat, чрез телевизия информационна онлайн цял час. През 90-те, началото на 90-те, бяха, се появиха именно информационните телевизии онлайн. Пред плюс телефон рукове. Плюс мобилните телефони. Плюс медиа сполучнощове po socjalni medii. To daje zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie informacji na świecie. I to dało совсем ново качество, ако говорим za I to odgrywa, na informacjata w to odgrywa rolę. I това изиграва I teraz pytanie, jaką to odgrywa rolę i odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. I И сега, ами jest ta тази роля и отговорът to този въпрос никак не е лесен. No bo w różnych kontekstach odgrywa różną защото в различните контексти тази роля е различна. Bo dziennikarze mówią, Защото журналистите jak to się stało, że ktoś tam wygrał wybory. Как стана така, че еди кой си спечели изборите? Taki dziwaka wygrał wybory. Такъв странен тип, а спечели изборите. No ale oni pierwsi dawali mu mikrofon. Нали те първи бяха тези, които му подаваха микрофона? Nie krytykowali go, bo w ich przekonaniu był не са го критикували, защото според тях той е бил слаб. Pokazywali go półinteresująco. Показвали са го, защото е бил интересен. No potem, э, jak się zorientowali, że on jest coraz silniejszy, Но след това, след като те се ори- ориентираха, че той все повече набира сила, to zaczęli go zwalczać. те започват да, му против, да се противоборстват. Ale w międzyczasie ludzie go pokochali но междувременно хората са го обикнали. И те разбудим, дачего значи трасти фани, бото върши уж файни. И сега феновете, защото всъщност дачего, това са те ли фани. Вие сега защо се борите, защо унищожавате нашия герой? И на засадата, засада медиов, че показва им всички страни. Така, сега принципа на медиите, ние показваме всички страни. Брексит. Брексит. В BBC kultowa stacja, во BBC, разбира се, култова. pokazywali argumenty jednej i drugiej strony, Представиха аргументите i na едната, i na другата страна. ale zapomnieli weryfikować te argumenty. Но забравиха да ги проверят. No i okazało się, że ludzie uwierzyli w jednej stronie. Един. No, uwierzyli zwolennikom Brexitu. Така, и се оказа, че хората повярваха на едната от страните, т.е. на тези, които бяха за излизането A на po referendum pytają, a czy wyście sprawdzali, czy wy, dlaczego byście nie pytali, yy, pytają dziennikarze, dlaczego byście nie pytali, żeby oni podali skąd biorą te, a nie inne dane ekonomiczne? Така и след това хората, нали, след като нещата станаха факт, запитаха журналистите, а ами вие защо не проверихме, не проверихме те, откъде са взели тези данни? No i te same mechanizmy, te wszystkie И mechanizmy всички тези są механизми używane także przez Putina. се използват и от Путин. I tu nie ma prostego e, sposobu na to, żeby je jakoś ograniczyć. И няма лесен начин това нещо да бъде ограничено. Dlatego, że świat się w tym wszystkim stał jak jeden, wiel- jeden wielki talk show. Защото светът се превърна в едно огромно ток-шоу. My wszyscy w tym bierzemy udział. И ние всички сме участници в него. С него вече даде. Какво ще стане по-нататък? Споча. Ще видим. Заповядайте. Заповядайте. Предвид това, което чух за свещенията относно беше всъщност най-много върху нали, Русия като империя, с което просто сме съгласни, че наистина тя си е такава не мислите ли, че има аналогия почти пълна, може би, с една друга и с друга, значи, е, от, значи, империи сега, САЩ, относно, значи, милитаризма, относно, относно всъщност, е, относно е, относно или нали, soft power. А, относно аз ето също от, на, и относно всъщност всичките нали, влияния, които САЩ пък значи, упражнява върху целия друг свят, бих казал. Даже аз бих казал, значи, тук значи, Русия е с по-малко, с по-малка значи, агресивност, отколкото САЩ. Даже аз бих казала, като се била там преди години, няколко пъти, но преди години, значи Джордж Бушовата е ера, а, значи телевизиите, поне на мене, значи показваха само Джордж Буш, нищо друго от целия свят. Тоест там, където той е бил, само за това се говореше. Ако, примерно, е бил в, в, в, в, в нали, Франция, значи аз като значи, европейка, значи нищо значи, не чувах за, за за, за, за, за Франция. Това беше много странно, примерно, значи 60 на канала, от които 30 на с, с, с, с, с с нали, ток-шоута новини, частни, нали, които а, аз съм чувствала, че нали, с, с, с, с, с, нали, технологичен начин управлявани от някъде. Така че аз лично намирах значи, аналогия от не вашите думи. Да. Плюс това, как, а, втори въпрос, значи коментирате е, естествено значи, Украина, ами примерно как ще коментирате Косово, което беше всъщност признато, а то, а пък то всъщност значи незаконно а, се отцепи от Сърбия. Това никой не го коментира, че беше признато от, от, от Нали Запада а пък всъщност Крим, в случай даже Крим, значи не се признава, да, при подобни начин обстоятелства. Даже там има някаква все пак легитимност, поне ако някой бива значи, адвокат на дявола. Това си е по кратко може ли по-кратичко да прилагам, че тези методи ще искат? Takie pierwsze pryncypialne Така, първи, pierwszy, pryncypni. Ja akurat nie uważam, że każde imperium jest złe. Аз не смятам, че всяка една империя е лоша. My в w не niestety podzieleni między trzy imperia. Ние в Польша бяхме разделени, поделени между три империи. И I oczywiście uważam, że lepiej być jednym państwem И nie być под imperiami. И разбира се, смятам, че винаги е по-добре ние да бъдем една държава, а на отделни части да бъдат подчинени на различни империи. Ale mamy też doświadczenie z не най najgorszym, austriackim. Но също така имаме и един един не много лош опит, например, от Австро-Угарската империя. Е, Ако вие сте znajdzie значи, вие ще видите портрети на Франц Йоси в всяко кафене. Więc e, nie przyjmujmy założenia, że słowo imperium jest e, terminem, który od razu dyskwalifikuje. Tak, że да не приемаме, че думата империя веднага дис- Co do zasady. Точно ние ще въвеждаме просто политика конкретната империя. Ние просто трябва да изследваме политиката на конкретната империя. Zresztą także Imperium Rosyjskie w nas pokazują badania miało swoje lepsze momenty, głównie za czasów Romanowych. Също така, Руската империя е преживявала и по-добри времена, особено по време на династията Романови. My na przykład w Warszawie zawdzięczamy Imperium pierwszą kanalizację stolicy. Ние, например, е, имаме първата изградена канализация в столицата, именно на Руската империя тогава. Аз че империя съм дошли подобни? По принцип империите Само се приличат. Империя съм да. дошли подобни, Приличат си, разбира се. Ja mam wątpliwości politologiczne, czym są Stany Zjednoczone и to na chwilę odłożę. Аз имам някои политологични съмнения за това какво представлява САЩ. Але, pójdźmy е просто, Велика Британия. Но да вървим напред. Великобритания. Tylko Anglia nie ma parlamentu Само Англия няма свой национален парламент. Jako serce imperii. Като сърце на империята. Tylko Federacja Rosyjska nie miała swojej partii komunistycznej. Само Руската федерация не е имала своя комунистическа партия. tylko Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego. А е имало комунистическа партия на Съветския съюз. I partie dla po, republik. И партиите в отделните републики. Bez Rosji. Без Русия. Więc jeśli Pani patrzy na analogii, to tych analogii będzie mnóstwo. Така че, ако започнем да разглеждаме тези аналогии, те наистина ще бъдат много, много. Teraz, jak możemy podzielić te imperia? Сега, как бихме могли да разделим No, тези dzielimy przede империи? wszystkim na dwie grupy, czyli Делим ги основно на две групи. morskie i terytorialne. Морски и континентални територии. No i te kontynentalne to są Chiny, Така, Stare Chiny континенталните това са. Турция oczywiście. Турция, разбира се. И Русия. И Русия. И теж е, Австрия в pewnym okresie. И през един определен период Австрия. No i Rosja jest w, tym, w tej kategorii. присъства в тази категория. Dlatego ja z taką pewnością mówię, jestem gotów obstawiać swój majątek, że Rosja się rozpadnie, bo wszystkie jej się rozpadały. Sigurno твърдя, е, че ще се Rosja, Русия, защото всички империи в края на краищата се разпадат. Това е ясно. Това е jasne. Teraz, e, czy to jest wszystko to samo na przykład z Ameryką? Bo często się pojawia takie, taki dyskurs. Но No често nie, пъти се появява един такъв дискурс, дали нещата изглеждат по същия начин в Америка. no nie. Ja myślę, że to jest tak jak z grypą i grypą hiszpaną. Аз мисля, че нещата изглеждат така, както изглеждат с грипа и с испанския грип. Że jakby imperia mają skłonność do podobnych chorób. Е, Империите боледуват от много сходни болести. Jak ktoś zachoruje na grypę, когато някой се разболе от грип. Но то виж, ще ми е застъпи дома. Той знае, че трябва да си остане вкъщи. Рача Raczej ние е лъжа. Че няма да умре по-скоро. Но в każdym razie, ще weźmie никога to nie umrze. No, ако вземе лекарство, аспиринче или нещо такова, няма да умре. Ale jak do Europy przyszła grypa hiszpanka, to umarło kilka milionów ludzi. Но когато в Европа идва испанския грип, тогава умират няколко милиона души. Мала Mała modyfikacja tego samego гледал. Една малка модификация no. на същия ген. Specjalnie podawałem ten przykład soft power. Niby to samo. Нарочно, нарочно. А co innego? тук примера за soft power. На пръв поглед е същото, но все пак не съвсем. Gdzie jest różnica? Къде е разликата? Różnica jest w mechanizmach samoregulacyjnych po prostu. Разликата е в механизмите на саморегулация. Но jednak w Ameryce można zmienić prezydenta wbrew całemu establishmentowi. Wpływ Amerykę może DBD z w oparciu wyprzeć establishmentu. Przeciwko tym wszystkim kanałom, przeciwko całemu establishmentowi nie było siły. Jak była fala w tym roku na zmianę, poszła, poszła zmiana. I tak tu ta godzina wolna walnata, z 13 sekund. I może, I może pójść jeszcze dalej zmiana. Trudno i wcale i może te i druga promiana. I która wcale nam się nie będzie podobała. Promiana, bo ja tu nezę do żyjtą, bo to nie chreska. Że właśnie obywatele Ameryki powiedzą, już nie chcemy jechać na wojnę na Bliski Wschód. Może grozi nie ten Amerykę, tylko że nie pomoże do niej stąd do skluczonej elity. Czasem bo wojna w Bliskiej Istok. Oligarchia. Oligarchia. Tak. Jest i tu, i tu. I moje i tu, i tam. Tylko, że w Rosji to ona jest taka, że nie tylko urośnie w Rosji, ale jeszcze pojedzie do Londynu i w Londynie zainfekuje tą grypą hiszpanką. А, но разликата е такава, че а, тази олигархия не само ще се умножи или ще се увеличи в самата страна, но ще замине за Англия и там ще пусне заразата. A oligarchia w Stanach Zjednoczonych? А олигархията в САЩ? Możemy wziąć przykład Franklina Delano Roosevelta. Един пример. Франклин Делано Рузвелт. Drugi Roosevelt, ale Teodor, 50 lat wcześniej. Втори Ра- Рузвелт, Теодор, но 50 години по-рано. Znaleźli sposób na to, żeby przyciąć oligarchię. Са намерили начин да се справят с Poprzez олигархията. działania podatkowe bardzo ostre. Чрез данъчни, Poprzez Merki. kryzys чрез криза poszło. и нещата. Więc Podobno. e, e, dla mnie argument, że o, imperia są do siebie podobne jest oczywisty. Така че за мен а, аргументът, че империите си приличат е i ja nie robię nikomu wyrzutu z tego, że chcę być imperium. Że chcę no, mieć imperium. Czy ja no, uprawiam niedługo, czy i zgadujemy imperię. Tylko pytanie, jak nie robi, czy inni się zgadzają? Zawsze poproszę, i drugi to się zgłasni, zeznają. Bo Amerykanie, jeśli prowadzą politykę e, bardzo ekspansywną. Zresztą tu Amerykanci te ako prowadzą tę no, ekspansywną politykę. No to e, jednak uważają na to. Zapak nie ma. żeby efektywnie znaleźć poparcie polityczne na miejscu. Внимават от това да, и се стремят към това да получат политическа подкрепа там, при себе си, на място. Ale ja uważam, że nie powinniśmy iść tak daleko w porównaniu Ameryki i Rosji, bo to nas... Но мисля, че не трябва да стигаме толкова далече в сравняването на Америка и Русия. Една реплика ще може ли тук? Все пак те не поискаха авторизацията. много ви моля, много ви моля. То не е за ако обичате, ако, ако обичате този, този метод на дискутиране, може да го приложите, като приключим официалната част. Тук имаме отговори и въпроси. За... Да, w końcu, znaczy jedno, jedno słowo tylko powiem. Znaczy, oczywiście dyskusja nad, o polityce amerykańskiej jest jedną едно от най-интересните. Ale wiem, się musimy zgodzić, to nie jest No. imperium morskie, w tym Трябва да sensie, се съгласим с едно. Това не е морска империя. mm, w takim rozumieniu jak Hiszpania czy Wielka В Brytania. такова разбиране, в разбирането, т.е. като и да я сравним с Испания или Великобритания, Ani to nie jest klasyczne imperium terytorialne, нито пък това е класическа териториална. no bo wtedy powinno, za, Kontynentalne wtedy imperium. powinno zająć Kanadę i Meksyk. Защото тогава трябва да включи Канада и Мексико. Więc ja jestem bardzo стожен. w tych е, Така че при тези сравнения бих предпочел да бъда много внимателен. А за Косово и за... Алко За Косово и за Крим. Ако оставите после и Крим. После попитайте Не, не, аз това ще го попитах, затова той Може ли? беше той го казва. Ами, нека да поговорим за това неща, не за това, което е било преди. Panie doktorze, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Instytutowi Polskiemu, dlatego że Микрофон, микрофон има ли? аз говоря достатъчно високо. Аз го чувам добре, той звука идва към мене. Za to, że Pana zaproszono, bardzo rzadko y, politycy to bywają, ale Но, y, jaka jest polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych w tej chwili nas absolutnie nie на interesuje. САЩ и на... е, Dlatego, że pański Русия, wykład miał być na temat Защото вашата Transformacja w społeczeństwie polskim е за трансформация. oraz zaangażowanie Polski w procesie demokratyzacji. И ангажирането. Nic на nie Polski usłyszeliśmy в nawet процеса. raz słowo Polska. Cały czas Rosja, Związek Radziecki. Слушахме само Reagan. за Русия. Dlaczego Pan zmienił w ostatniej chwili? Променили ли сте нещо в Bo последно? nas interesuje ten temat właśnie. Защото ние проявяваме интерес именно към тази тема. Я, я не съм даже сменил тази тема. Не смятам, че съм променил темата може на лекцията си. Към тази тема може да има различни подходи. Ами, Имаме още време за дискусия, ако някой има въпроси, които са свързани с тази тема. Е, Навин се в че ако ще пратко Леха Качинския е до полски мишки. Аз имам препратки, като примера с Качински, preprawki to polska, to polityczna misja? Myślę, że można by zrobić dużo więcej nawiązań do nie wiem, tradycji polskiej prometejskiej. Myślę, że możemy също така да направим още други препратки към полската Прометеева. Ale jeśli Pan ma jakieś pytanie, żeby coś tutaj uszczegółowić lub jakieś konkretne pytanie z tym związane... No, ако искате, имате някакви конкретни въпроси, то есть дискусия, които да получите Защото това е дискусия. Радвам се, че сте тук. Mówiłem o sytuacji na Ukrainie. Говорих и за ситуацията в Украина. Тоест, яко една с най-стъпниш квести, полски, които се всходят. А това е един от най-важните въпроси в полската политика на изток. Mówimy o papieżu, Говорих за папата, Значение от 80. те за значението на 80-те. Więc nie wiem, co pana tak Така че не знам кое е ви. Дали ви е отговор. Na temat Ukrainy trzy tygodnie temu była Był jeden z bardzo znanych dysydentów, taki niski facet z Ukrainy. No, no, Także o Ukrainie mówiono bardzo dużo, mówili ambasador był Ukrainy, to obecny i tak dalej. Nas interesuje tutaj Polska. E, Ale nas tutaj interesuje Polsza. Nie no, no temat już powiedziałem, jaki jest temat tu na zaproszeniu napisany. Аз гледам темата, която е написана на покана. А тън темата има нищо лего с панским викладен. А темата е възможно с вашата лекция. Уважам женима, я уважам жена, але и Вие смятате, че няма, аз смятам, че има. Але хчал по жопа да задоволиш, не за да Но бих искал, но бих искал все пак да си тръгнете доволен. Ако имате конкретен въпрос, задайте го. Прошу. Да. Но ме е любопитно, как гледате на, на България, нали, на контекста на това, което говорихте за влиянието на, влиянието на Русия, нали, спрямо различните държави. Доколко България във времето и в момента от чие влияние е повече на Русия, на Европейския съюз, Америка и доколко е застрашена от тази руска агресия? Ej, pan, e, e, ja sobie zdaję sprawę, że przyjechałem w takim momencie... E, Dawaj. дава си сметка, bardzo delikatnym, czyli dzień po wyborach. а, че идвам в един много а, деликатен момент, т.е. деня веднага след изборите в България. E, I zdaję sobie sprawę z tego, że jakby pewne rzeczy mogą, e, szczególnie И си давам сметка, właśnie dlatego skoncentrowałem się na tym e, zwijaniu i rozwijaniu imperium, że за zdaję sobie неща. sprawę, że tam się zajmują, że, że w tym są pochowane pewne myśli, które mogą no, budzić pewne konkretne skojarzenia. Е, и затова си позволих да се концентрирам е, върху, е, върху тази схема с ядрото и петте концентрични кръга, петте сфери, защото това може да предизвика някои асоциации. Że my od razu myślimy, a w takim razie gdzie jest tutaj Polska, gdzie jest веднага можем да си помислим, а къде тук е България и къде е Полша в цялата и, тази система. И я Јаваш не о тој мишлаја, мишлаја во не мишлаја во Бугарија. И точно за това тоа се мисли. интерпретуваме нашата ситуација политично в тем контексте. Интерпретираме нашата политическа ситуация в този контекст. W Polsce był taki moment e, mm, rok temu, kiedy В Полша имаше един такъв момент преди една година. jeden z naszych najwybitniejszych intelektualistów e, związanych z prawicą, Един от нашите най-изтъкнати интелектуалци, който е свързан с а, десницата, profesor Andrzej Nowak powiedział takie zdanie. професор Анджей Новак каза следното изречение. Powiedział takie zdanie. Nie myślcie sobie, że Polska nie jest e, podatna na wpływ propagandy Putina. Не си мислете, че Полша не се поддава на влиянието на пропагандата на Путин. No i wtedy wszyscy zaczęli, jak to Polska podatna na I jak taka Polska да позволи тази пропаганда по някакъв начин да въздейства. А jeśli Pan на na różne dyskusje w Polsce, to trudno powiedzieć, żebyśmy nie били podatni. W jakim Ако по-подробно разгледате някои дискусии, които се провеждат в Полша, Nie możemy do twardym obratnym. Jeżeli Pan popatrzy na przykład na to, czy, e, e, czy są te wpływy energetyczne, Ja może Да. Може to na влиянието на енергийните czyli или енергийните носители. no to też. Тук също nie są po tu wbijanie. Ja nie chciałbym wchodzić tak głęboko w sytuację bułgarską, po prostu nie siedzę tak głęboko в bułgarskiej polityce. Толкова дълбоко в ситуацията на България, тъй като не се чувствам чак толкова добре осведомен в областта на политиката. На pewno myślę, że Но pewien etap się zamyka. Че приключва един определен етап. Właśnie ten etap, o którym mówił Pan niezadowolony przed chwilą mój rodak, etap, jak sądzę етап, за който преди малко а, говори а, недоволния господин, който предполагам, че е поляк. Że ten час, y, że ten czas трансформации по разпаде Związku Sowieckiego, Че че, са, че е- тази епоха на промяна след разпадането на Съветската on w империя, се sensie się тази епоха в известен смисъл приключва Że znowu y, będziemy mniej mówili o tym, że tu nie wiem, demokratyzowała się Ukraina, ale będziemy zastanawiali się coraz bardziej, jak w przypadku Białorusi, żeby w ogóle istniała Białoruś czy Ukraina. Да, и че ще говорим много по-малко за Украина, ще мислим за това как Украина да оцелее, Żeby te така państwa w какви ogóle случаи в istniały. Беларус. Изобщо, върху това тези държави да се запазят като такива. Teraz значи нямам питание до това, а я пазите сега... ситуация е, е, в България, че вчера ще... сега аз искам да ви попитам, вие как виждате България? Че пак обаче, че вчера ще говори Марио, завязах с тим схемата, която ще ставила. че вчерашните избори имат нещо общо с тази схема, която представих преди малко? Ще е те просто така, че кандидатка правицова била слабо кандидатка. Или просто, че кандидатката на десницата беше слаб кандидат. Да това е въпрос към вас. Този генерал, който когато избрахме за президент, за мен лично е, е загадка, неизвестен. Е Той е нов в политиката. Ние не го познаваме. Познаваме политическата сила, която, която стои зад него руска агент. Която е бившите левица, бившите комунисти. Които са свързани с, руската, с Русия. Допреди няколко, при няколко месеца лидерката на БСП бе в Русия. И имало някакви разговори. Някои казват, че там тя е получила инструкция да предложат този генерал. От друга страна той е завършил учебни заведения в, в Америка. За мен лично е загадка на къде ще тръгне, но по-скоро опасността е това, което, това, което вие изложихте в вашата лекция. По-скоро натам ще отидеш нещата, за съжаление. Ta niepewność jest też charakterystyczna dla, dla tego właśnie końca epoki 25 Тази lat. несигурност е много характерна за края на тази епоха през 25 години. Bo ma pan, e, ma pan Trumpa, wszyscy mu nie wiadomo co będzie. Защото нали, имаме друг пример, имаме тръв и всички казват, не е ясно как ще се развият нещата. Ма пан новего президента Българии и Има една президент на България и отново не е ясно как ще се развият нещата. Я мисля так tak, ежели в w Polsce тих tej chwili tak często są bardzo ostre dyskusje в W Polsce w momencie se wodzą znowu ostre polityczne Z tego punktu widzenia mam wrażenie, że polska polityka jest dość przewidywalna, гледна точка мисля, че полската политика е много предвидима. И това gorego nie Na pewno dla naszej polityki y, trudność jest, pojawia się szczególnie wtedy, kiedy w Europie Środkowej jest mało partnerów sceptycznych wobec Rosji i tak łatwo przyjmujących propagandę. Czy, bo w centralnej Europie im y, mnogo, jest y, bardzo mało? Krytycznie wobec Rosji. Krytycznie, no, nastrojni k Rosji partnerzy. Czyli kiedy się pojawia taka, takie przyjmowanie propagandy bez, bez żadnej krytyki. To jest druga, bo tu Ja myślę, że szczególnie sytuacja w Mołdawii. Аз мисля, че ситуацията в Молдавия особено, Wie pan, niby to jest daleko od Polski, на пръв поглед Молдавия е далече от Польша. ale to jednak oznacza duże problemy moim zdaniem na przykład jako, po, dla Polski jako promotora partnerstwa wschodniego. Но това може да създаде проблем на Польша като е, промотор на е, сътрудничеството, на партньорството на източност, co było takim sztandarowym projektem Polski w Unii Europejskiej. е, което беше един е, флагмански проект на Польша в Европейския съюз. I znowu proszę zobaczyć, И partnerstwo отново wschodnie, обърнете внимание. jego sens, Истинското партньорство, неговия смисъл, transformacja społeczna, обществена трансформация, rządy prawa, wybory itd., itd. управление в съответствие z закона. Jeszcze kilka lat temu to były nasze problemy. Още преди няколко години бяха всъщност нашите проблеми. А teraz nasze problemy będzie, żeby w ogóle istniały jako niezależne państwa niektóre а сега, за нас podmioty w tej sferze podsowieckiej. За нас проблем. Изобщо тези субекти от бившата съветска сфера да продължат да съществуват. Trochę na tym polega zmiana. И мисля, че в това най-общи линии се състои проблем. А, уважаеми дами и господа, тъй като времето, което ни е предоставено за тази лекция изтича, да се надяваме, че ще бъдат нашите домакини толерантни за да имаме възможност да зададем още един въпрос, с което официалната част на нашата лекция ще приключи и ще можете, предполагам, в един неформален план да зададете и някои допълнителни въпроси. е господин, за последния въпрос. Е? аз, аз просто искам да припомня един въпрос, който бе вече зададен, но не чухме отговор, но ми се струва важен въпроса. А, относно законодателството, медийното законодателство в Полша в момента, дали това е отговор на тази политика на soft power, която е продуцирана от, от, от Москва? Е, въпроса е още веднъж да ни напомните какъв беше, защото а, не, се, се, не си спомням. Да, е за, за медийното законодателство. Нарушаването на свободата на медиите в Польша. Защото мога ли да допълня въпроса? Да, Защото в България много често се говори по този въпрос и се твърди, че свободата на медиите в Польша се нарушава. Лично аз не смятам, че е така, но... Например, в програма Словизон чувам такива кореспонденции. Това е, това е становище на някои хора просто. Това е този въпрос. Мисля, че това Pani swój pogląd na ten temat ли представя своето мнение по този въпрос? Явно да na ten temat pogląd Така, англосаксонски ми е възгледа. Problem е wtedy, jeśli влада наруша e, Проблемът prawa приватно. Проблема се появява тогава, когато властите нарушават е, правата на частните медии. Ще na przykład влада zabiera media да кажем, подтемата, закривайки тези. Ако ти ще стараш и уложиш програмата на някакъв да. Или се опитва да се намества и да начертава програмата в тези частни медии. Знаете, с класична, така, клерозна линия. klarowna linia. Това за мен е една много ясна линия. Латва справа, czy to się е dzieje, czy лесно много е лесно да се провери стават ли така нещата или не са така. Jeśli przyjąć moje kryteria, nie mamy takiego problemu w Polsce wcale. Ако приемем този мой w Polsce problem nie ma. Natomiast jest oczywiście sfera mediów publicznych i rządowych. Rozbiera się, има и друга сфера. А, Това са публичните I tu media. rozmaite modele na całym świecie zachodnim. I w całym zachodnim świecie ma najrozliczniejsze modele. Są tacy realiści jak we Francji, którzy mówią, że właściwie władza ma prawo wyznaczyć kierownictwo mediów. Ima realisti, jak we Francji, na przykład, którzy twierdzą, że władza ma prawo да избира ръководството na тези medii. No są tacy, którzy uważają, że trzeba utworzyć jakieś rady, które będą e, jakoś obiektywizowały te media publiczne. Но има също така и хора, които предлагат да бъдат открити някакви други medii, którzy się се опитат No ja uważam, że trzeba być przede wszystkim szczerym. Że trzeba być przede wszystkim szczerym z opinią публична. Аз мисля, че най-важното е да бъдат честни към общественото мнение. Myśmy w Polsce praktycznie nigdy nie osiągnęli całkowicie niezależnych mediów publicznych. Ние никога в Польша не сме постигнали абсолютно независими публични медии. One zawsze były w jakimś związku z władzą. Те винаги z imali някаква връзка с властта. Mniejszym, większym. По-силна, по-малка. Trudno to w tej Или chwili са по някакъв трудно начин powiedzieć. свързани. Трудно е в момента, Ale ten wpływ władzy na media publiczne, но влиянието на властите върху публичните on медии się może komuś nie podobać. може на някого да не хареса. Pięć lat temu nie podobał się jednym, dzisiaj nie podoba się Преди drugim. 5 години не се харесваше на едни, сега не се харесва на други. Але он ще миещи в е стандарти демократични. Но това е, той се вмества в рамките на демократичните стандарти. Jak podkreślam, komuś to się może nie podobać, tylko że... Подчертава, на някой това може да не му харесва. че е с czerwona линия. Но да не забравяме къде преминава червената линия. Czerwona линия е с miejscu, gdzie na przykład e, władza wchodzi do prawicowych lub lewicowych mediów, liberalnych mediów, w десните или либералните частни и в Польша няма такива проблеми. И в Польша такъв проблем не съществува. Че някакво... Сгадам, че дискутуваме на темата, тъга има възможност публична. Да, можем да дискутираме върху това как трябва да изглеждат публичните медии. Да, да паметаме, че са медиа публични. Но да не забравяме, че те са публични. И да се ставят бъдеща книжна, ако се става от на звездна склада. И през всички тези 25 години те по някакъв начин са били свързани с властта. По някакъв начин. Być może trzeba je sprywatyzować. Може би трябва да бъдат приватизирани Часът- края на краищата. Czasem już nie wiem. Понякога и аз самият не знам. Ще ми позволите ли три други само? Число. А, бих ви помолил, бих ви помолил, тъй като наистина времето ни изтече, да Ще съм малко по-настрани. в един, в един а, съвършено свободен неформален план да зададете допълнително. Мисля, че това ще Добре, кажете накратко. Co pan powie o ostatnim projekcie politycznym w Polsce? Proszę każdy- Dokładnie z wczoraj. Z ostatnim politycznym Partia projektem Demokratyczna, od wczoraj. Demokratyczna która partia. połączyła się i tak dalej. Spójna się objediniła się tam. Ja wiem, wie pani co? Znam zagadkę ustawy Dumy. W Polsce jest bardzo ustalony system partyjny. Bardzo? Bardzo mocno ustalone. W Polsce mamy bardzo silno определена partyjna система. Bardzo trudno go zmienić. Много трудно тази система може да бъде променена. Ja często narzekałam nawet, że za trudno go zmienić. Аз дори често пъти съм се się че е прекалено трудно да се промени тази партийна Госпожо, no наистина, наистина много моля, госпожо, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, на и разрешете ми да благодаря на доктор Ковал за неговата лекция и за нещата, които сподели с нас. И наистина да ви поканя, ако той няма нищо против, да отговори на допълнителни ваши въпроси в част е порядък, стига нашите домакини да нямат нищо против за това. Моля? Супер, че.